Eżis semija ta' Radio Kottonet, nilqawkom għal raba episodju mis-sensiela l-Aġenzija. Kien propju tleġi matilu, meta l-ewwel episodju ta' din is-sensiela beda jixxandar fuq dan l-istazzjon. Kien propju tliet ġimgħat ilu meta intom, pass wara pass, bdejtu ssegwu l-istejjer u l-praspar imqanqla ta' dawn il-karatti simpatiċi tagħna u ta' dan ngħidulkom grazzi. Fl-episodju li għadda, Kerry għamlet waħda minn tagħha. X'kien? Bħalma tafu, intom li smajtu l-episodju tal-ġimgħa li għaddiet, Serena ġiet offruta ġimgħa vaganza ġewwa l-Amerika flimkien mal-kumpanija tal-films għal għeluq snina, grazzi għall-maniġer tagħha Miss Mary Manduka. Megz ħalla f'idejn Carey sabiex tagħmel il-preparamenti meħtieġa, biss Carey meta ordnat il-biljett ta' Serena, minflok qalet li l-biljett riditu għall-Amerika, fi żball qalet li riditu għall-Afrika. M'għandniex xi ngħidu, Serena marret moħħha mistrieħ lejn l-ajruport u xħin marret hemm, indunat li isimha kien immarkat għad-destinazzjoni tal-Afrika. Minn dakinhar 'l hawn, għaddiet ġimgħa, x'ġara f'din il-ġimgħa? Serena marret l-Afrika? Jew baqgħet Malta? U Kerry, bi żball għamlet dak li għamlet, jew apposta? Mingħajr dewmien ta' xejn, għeżiż semmiegħa, għax jien imdorrija norqod bil-heater, avolja ommi dejjem tgħidli biex noqgħod attenta ta' għax dejjem tgħid u tgħid, għad tqabbad kamra sħiħa b'dak il-heater, għad niġi u nsibek iggriljata, għad tkun rieqda u mhux talli tqabbad lilek innifsek, talli naqbdu aħna miegħek ukoll, u insomma dejjem għaddejja, ma tafx int? Insomma, fuq ix kont qed titkellem qabel qbadt fuq ommi? Fuq kemm ħassejt kesħa jumejn ilu. Eh, iva, mela x'inhu? Ksaħ ta' veru, Msomma kont qed ngħidlek li jien imdorrija norqod bil-heater u ġratli biċċa jumej ilu. Kont rieqda u f'daqqa waħda jintefa' dan l-imbierek ta' heater u qomt mis-sodda jien. Ħa ngħidlek kif ħriġt minn taħt il-friex ħassejtni qisni dawk hemm li kienu fuq dak il-vapur u ħabtu ma' silġa u għerqu. X'jismu bħalissa dak il-film? Titanic. Iva dak hu, Titanik, dak hu kollu kemm hu. U msomma kont qed ngħidlek, ħriġt minn taħt il-friex u mort niċċekkja x'ġaralu dan il-heater jiena u ndawwarlu l-buttuna u ma jixelx u insomma kollox ippruvajtlu imbagħad fl-aħħar indunajt li kien marlu l-gass u n-nervi li għamil dak il-ħin tal-għaġeb kienu ħa ngħidlek. Kerry, ħu naqra paċenzja. Dalgħodu m'għandix moħħ noqgħod nisma' fuq il-heater u fuq il-gass, għandi uġigħ ta' ras jaqsam għax bħal metlek bil-kemm irqadt. Għalfejn ma rqadx ħafna? Qed ninkwieta fuq Serena. Qed tinkwieta fuq Serena? Għalfejn? Diġà ilha ġimgħa l-Afrika u fadlilha jumejn oħra u f'din il-ġimgħa li ilha hemm għadha lanqas ċemplet darba. Ma kienx mument li Miss Manduka qaltilha biex tmur xorta l-Afrika? U dik x'fet lilha bagħtitha xorta waħda lejn l-Afrika? Għax skont kif qaltli Miss Manduka, l-Afrika qed jinġibed xi film ukoll. Allura biex ma jkunx hemm ħafna nkwiet billi kieku ridna nħassru l-booking tal-flight u kien ikollna nagħmlu oħra għall-Amerika, Miss Manduka qaltilha biex tmur xorta lejn l-Afrika. u tiltaqa' mal-kumpannija tal-films hemmhekk. U int għalfejn qed tinkwieta? Heq mhux ovvja li ninkwieta. Skont kif qaltli Miss Manduka, fil-ġungla qed jiffilmjaw, jiġifieri dawn qed iqattgħu ħafna ħin hemmhekk. Heq jien naf, forsi ġralha xi ħaġa, taf int, hux? Il-ġungla qed issemmi mhux il-buskett. Xi tridu jkun ġralha? Forsi attakka xi ljun, hux? Jew jivvelenha xi serp. Jew tikolha xi tigra. Heq. U jkun ħaqqha. Hello, Jack Alex. Monġu Miss Manduka. X'kien ġejt sal-uffiċċju tagħna dal-għodu? Mhux soltu? Kont għaddejja minn dan il-korritur u għedt ħanaddi nara naqra kif inhu għaddej xogħol. You know how I am, dear Yush. Always busy with filming stuff and that sort of things. U dalodu biex ta' xaqa, għall-ewwel darba f'ħajti, wasal tard ix-xogħol. X'kien Miss Manduka? Is-soltu int ma' sebawn tkun? I know, I know. Bejnietna kelli daqsxejn ta' accident bil-karozza u hekk. Bis-serjetà? Mela x'inhu dear? Insomma, ċempilt ir-raġel u għedtlu, my dear husband, għandi aħbar tajba u oħra ħażina u jien żewġi qisu road runner bħali, dejjem busy, busy, busy. U insomma, inħalli d-dettalji barra. Qalli, għid l-aħbar it-tajba għax m'għandix aptit nisma' ħżiena dalgħodu. U jien għedtlu, Int ir-raġel, so nagħmel li tgħidli. Wara ftit għedtlu, Qalbi, dik il-BMW ġdida għaliex rajt li l-airbag taħdem sewwa. U x'għamel kif għedtlu hekk? Waqgħet il-linja mbagħad. Issa jew ħa għalih u qata', jew marret il-linja, jew bl-istess aħbar taħħass ħażin u ssabbat mal-art. Anyway, Serena ċemplet. Leta, u bdejt ninkwieta. Tinkwieta? Tinkwieta għalfejn, you poor thing. Bħal met lil Kerry hux Miss Manduka. Fil-ġungla qiegħda, forsi attakka xi ljun jew xi ħaġa simili. U iva, don't worry dear. Ħanejdlek, jekk ġrala hekk, la ser tkun tal-ewwel u lanqas tal-aħħar. Ħallejtkom għalissa, narakom ktar tard. Dbellaħni u tnixxifni din il-mara lili. Isma' Max għax kont qed naħseb. Għidli Kerry, Trid il-lejla tiġi tikolsa għandi? Niġi nikol għandek. Ismi għaw li li qed taħsbuni xi wieħed mejjed bil-ġuħa tal il-kurżita. Mela l-ġimgħa li għadet stednitni Serena u din il-ġimgħa int. Ser nieħu għalija jekk ma tiġix ta' għax għand Serena mort. Ok, ok. Tinkwita xejn. Niġi. Tajjeb mela, ħabat tajjeb, għax ommi u missieri qegħdin jumej l-Italja u ma jkunx hemm storbju d-dar. X'sessa jer tajjeb il-lejla? Kwiki Lorraine. Eh, x'inhu? Kwiki Lorraine. Tgħidlix li qatt ma smajt biha. Din xi tkun? Tkun qisha torta bil-bajd, ħalib. Ent għal kix Lorraine qed tgħid? Iva, dik hi. Allura kwikju Lorraine! U iva, mhux xortna fimtni? Hello, Actors Talent Agency, Max speaking. Hello, hello, min hemm? Aw, Max, jien. Serena, Int x'minnek? Ilek gym hemm u lanqas indenjajt ruħek iċċempel darba? Naf, Max, imma vert ikollna x'nagħmlu hawn, u r-reception bilkemm hawn fil-ġungla. Kif int? Veru għedt nibża'. Għadek ma tafx kemm hawn kreaturi selvaġġi hawn, ma nafx se naqbad nagħmel. Iġri jgħaddu dawn il-jumejn li għad fadalli hawn. Konna bdejna ninkwetaw għalik rajnik li ma ċempiltx. Hawn Kerry ħdejja, trid tkellimha? Insaffar mhux inkellimha lil dik, la nasar lura ngħidilha lil dik issa għax jien qiegħda hawn tort tagħha. Iva, kkalma Serena. Żball ġenwin kien dan kollu? Iva, żball ġenwin, mhux hekk niqbgħu? Dik tidher li hi kwieta ta, imma minn taħt toħroġ iqrejjen. Imbagħad la nasar lura minn hawn u waqta x'se nagħmilha u int ukoll għandek parti mit-tort ta, għax ħallejt f'idejha biex taqta' l-biljetti iktar ma taf li hi ċċassata. Li kieku kont żewġi u għamiltli din il-ħaġa, kont nitfagħlek il-velenu fil-kafè. U li kieku int marti kont nixorbu bil-qalb kollha. Dak x'kien? Naħseb hawn xi ljun fil-viċinanzi. X'ser nagħmel, Max? Qed inħossni mitlufa f'din il-ġungla. Biex inċempel kelli noħroġ barra, u issa ma nafx kif irrid nidħol lura. Max, Max, se jkolli nħallik għax ma nistax inkompli nitkellem. Jekk jismagħni dan l-iljun, jew tigra x'inhu, x'omm il-laħam, u jiġi għalija u jċarċar id-demm! Serena! Serena! Hello! Hello, Serena! Żgur kielha l-iljun. Hekk oqgħod tgħidli int, ta? Ara hemm ħammur inkellem lil Miss Manduka u naraw x'ser nagħmlu. Hemm bżonn lil Serena nġibuha lura Malta mill-aktar fis possibbli, għax inkella. Inkella x'hiex? Tgħidlix li tmur int u tagħmilha tal-prinċep u ssalvahux? Jekk ikun hemm bżonn, hekk nagħmel. Tmur xejn, jew jekk ser tmur, mur għada, imma mhux issa, għax illejla trid tiġi tikol għandi. Rajta ja xadina li hi, anke minn qiegħ l-Afrika ser tkun ta' xkiel, imma mhux ser naqta' qalbi ta' għax jien jekk ngħid li jien ser nirbaħ lil Max, hekk jiġri, tista' tiġi u tliet oħra bħala. U xi ser tiġi Malta jumejn oħra, U naf ser nagħmilha biex inġela tgħid rija xadina li hi. Ommi smajtha tgħid li l-weekend li ġej hemm musical it-teatru. Ħa nċempel ara ħa nirriserva żewġ seats, għalija u għal Max. Hello? Drama theater hemmhekk? Irrid żewġ biljetti għall-opera jekk jogħġbok. Le, mhux għal Madam Butterfly, għalija, Kerry Gold. Eh, l-opera jisim Madam Butterfly? Fimtek, fimtek. Iva, żewġ biljetti għal Madame Butterfly. Grazzi mela sinjorina, grazzi. Mela dik lesta wkoll, il-pjan miexi ħarir, issa kull ma fadal huwa li jasal il-weekend li ġej. Kemm inħobbek! Hi ma ħejx ikla dik. Proset ta' veru, eh, Kerry? Grazzi, Max. Ejt il-verita imma ux. Li kelti aħjar minn ta' Serena. Ma nibdowx, Ker. Idejqun il-pilkien. Ara, ta' tnejn tajjeb, ħallu ħadd ma jieħu għalih. Għada ġeja lura u f'Serena. Iva, mis manduka għaltila biex tinżel. Bħalissa naħseb edha bejn sama u ilma. Li kien tib emmek? Isma kir, għax qed mindu nissa ta' għax mindu kilti qed inħoss isupil f'ħalqi. Dak xi parti mir-riċetta jaqaw? Tajd li qalbi. Xiex? Għax l-ewwel waqt li bdejt insajjar, tada li rufus il-kelb fuq il-mejda u waqa' xi fil fil-borma u naħseb mar nexxilix inneħħeħ kollu. Jiġifieri int qed tgħidli Dak kien episodju ieħor mis-sensiela L-Aġenzija. Wasal il-ħin għal ftit mumenti komiċi issa. Bħalma tafu, f'dan l-episodju introduċejnilkom karattru ġdid, Miss Manduka, grazzi għal Medlin De Giorgio. Permezz ta' żball min-naħa ta' Medlin waqt dan l-episodju, sirna nafu li Medlin bati bil-vista ta' għajnejha. Skuża, jew le. You know how I am. Sorry. Ġibdili you know how I am. Eh, ma narax ta. U iktar u iktar momenti komiċi minnaħa ta' Medlin. Qalbi, dik il-BMW ġdida li xrajt li l-airbag taħdem sewwa. L-airbag taħdem sewwa. Nerġu, wara f'erġa minn wara. Silta minnhom waqt dan l-episodju li kienet bejni u bejn Ġenis. Ġenis reġgħet infaqet titħaq bħal ġimgħa li għaddiet Għal raġuni illi hi biss kienet taf din id-darba. Isma' Max għax kont qed naħseb. Għidli Carrie. Trid illejla tiġi tikol sa għandi? Niġi nikol għandek. Ġara. Qed nara ta' wara. U ejja. Ejja. Ejja. Eġa' tini trid illejla. Trid il-lejla trid tikol sa għandi? Niġi nikol sa għandek. Oh, Ejja! Middera waqt ir-recording ta' dan l-episodju, Janice kellha d-duqqaqa għax anke waqt dawn is-siltiet bdiet titħaq. Kwiki Lore, tgħidlix li qatt ma smajt biha. Din xi tkun? Ejja. L-injoranza tibrilla. Ejja. Le, mhux għal Madam Butterfly, għalija. No, ejja, ejja. Sorry. Ejja, kwantu. Ġifieri inta tgħidli li dan il-pil huwa taru fuss id-dogin. Dogin.